Juntzig nuk'asbari qhak'ush. Juntzig asbari qhap'anopal. Juntzig nuk'asbari qhach'abal. Tikuluhu ni malek rutil ibech qach'alal. Nikara ibech yalanta tik'ases rup'anun rik'aslem. Wakamin kaso japon chiwe. Jun rutzijonem rikakchikel cholchi. Parwiri qach'abel. Riqab'anopal. Riqak'aslem. Rojoj Hakare Hakare chapel rimaya kakchikel p'anopal jun rusamaj rikak cholchi Patalucir. rat at aqtz'olojya nik'atsin jun abuj jun atojtob'enik parwiri qach'ab'el Guacamí, Tiquirelio Jacanuj, pa Centro Educativo Comunitario Maya Tijopel Tzolojia, Aldea El Tablón Solola kilómetro 136, Huahuec Ojunuk Arusamajaj Rikakchikel Cholchi. Mantamei Katampe, Huawei Yortikiriat Cató. pakakaslim. Rejun ihre, chocanya kamatiosik chire rejun ni malik talutsik re rumano ya ich chikeri ching, mja ashak babe junka ikatsik. Ni kakaslim babe chuch la katero guachulef, ni ko el, ikal ikal, ni kakaslim babe, ochka junu she el. Rishi betamang, rika she el. Ning, nimbik chikohujun rikorichirit, ribacamillos kikashak, Ketamang akuchi ojpetenekwi. Rumari, ni katzinka richin ni katalu po, lichin japi po chiqueri calcuar, camiar, chiqueri kati, chiqueri kamamako, chiyoxijón kikin conojeri je, parubir kasheer. Kikin kachalasco ruma Rumajanila ni katzin, lichin katamaj, achiquero, achiquero ma, los coba vechuch la catero huachulefi, achiqueri coche ni capun apo, chuaj Rishi betaman, chi que la ishim che, escoger y mosh, el kiri Rumari, chupam cajón, kayapo jun chibuch, ulmil, mejía. si hojo bachike, parubiri, kasheel, parubiri, parwiri qak'aslem roj qaqchikela k'ariy xutzijoj b'aj parwiri kaji imox xuqa parwiri b'elejek'at jariri tzijonem qak'amonpe chiwebakami rumari ixqapeyoj k'arichin yixk'oje tabab'ek'ik'in richin qak'axaj jun irutsi rutzij ulmil. bakami nqatikirizaj el rikirina nab'ej yalan e, juma ruma kojakaslen yalan yohkikot ruma utzkawech e, yalan yohkikot ruma sanchik o xoqachech loqolej q'ij yalan yohkikot ruma k'anqanan ariqaxe'el y ruma riij jun wetch k'a qach'alal wawe ninteqa po pari qajuyu' rub'i kang kaming kamin riq'ij wa kamin chukak e, o rinim rayb'al richin نقصر خباريخ آه، أشكيك أروى روح وكمين قناة تحت تقاشئل أشكيك أروى روح وكمين مخونشك قتمان تأشكير قاشئل أشكيك أروى روح وكمين ساتشنق قاكوش مخون ألاخ تتقاقش أشي كور قاشئل أشي وخلناق به أشكيري قبانيكيل روح روح خوناق ين كونو رايبال نین نی یشین به یوق نیوا شخون که ای قتیخ چیخری قشئل خونگ چکر روبیاسی او کشن قتما روخ روخ میا تقو نقی و به نم نم ر قشئل نم اینا خ نا فر قشئل مری تا پین کی قوپیخری رکو تان چیر قتینمیت میا تیکو ستا یوق کی کامسا ستا پ یوقو تاینل این کیر چو شچ ما یوق تی کی میا تیکو ستا رو ما نم قشئس un caché mayor que Mayoskanta como tinamit. Romaros kis kashe. E. Irirunimilen de kashe más de 5.000 años. ¿ah? Más de 5.000 años de kashe el rojo mayatinamit. Shakari 500 años. Ri akuchiro kayef kabanun. Ka. Ka ti kapaleh. Che Hari tak shokari moso iba be. Shokari i na pechkivech kun achir binan Pedro de Alvarado, humos, kun aj Castilla, aj Kelaba, kamin ish España chire, chiri petenakta chire, perdiachin re man petenakta rikin ajowapel man petenakta kin chuchuhil tak manaq pari Parihunari, eko eka'i i winaki tajinki kwan rubei di maya roh roh kak chiquela eko ka'i tak kakamol pey e ka'i que shohkien gobernar xkikuaj rutzan ri ri tijon muchuca, lucha del pueblo maya kakchikel tak xioqa ri mosoy ri ka'i winaki re xetikir xkiben laju juna oyowal iri mosoi de la historia de la historia mari la historia de la historia roj historia juntinamit que jantape de la historia de la historia de la historia richi la historia de re historia rumari la historia de la chupam de kori ruchokari tajaqij xa'pon k'ari jumul re rikaji imox k'ochin linim ah qamama' rinim ajpop xqojkela' chi'iximche rumari xqap'ün re jun sijonem re makami qaq'axaj apochiverix makami k'ayoqp'eri chin stikayapo hunchik texqojtzolinpe xtiqaya'po jun chikperaj ri rutzijonem rima'ulmil kixkanaj kamab'e Cing rahaf rukas leng Riti syok rahaf karihai Niki beng kiti kahunang Ceki kotrik ingki kasleng Katampe kochik, katampe paruts, katampe wikin katampe kochir katampe paruch katampe wiki kakchikel cholchi comunidad lingüística kakchikel riachini be pasama ritishok nikanah kampajay nariak arurwahirachbih kanyeeteen qasle katampe kochih katampe paruch katampe wiki ka katampe kochi, katampe parus, katampe wikin. Nikitih kari anajer, nikitih kari kakajer, nikitih kari kiras guach, nikitih kari sakijer. k'oq'ij re tojniki k'utuj chue achke rumayi ch'ompa qach'ab'el achke karub'anun rin uch'ab'el richiman tikiril tanimboquisaj yichaqa rin yikikot toj kitzijon kik'in kikindi kik'in kikindi qi' kik'in riqati't qamama toq yik'aboman rumari panun rub'anun biyich'ompa ronojel peraj richin uk'aslem jari toj nik'o panuholomchi, chi koj kikot kik'in riqach'ab'el rik'in Jarejuna oj niyari kakchikel cholchi. Janila Matios chiveja chalaru iscope babejik chupamre chupamri katzijonem. Chupam jun igre. Janila kayo kikotru ketamanchi oj kachikela. Ketaman chiroj. Roj nim EL choka nim nim nim ruwa riqaq'ij ixqapeyoq a Kachalar richin pa Wachbuch, ri comunidad lingüística A ALMG richri nabil jalajo jalajojo taqsilowachip'il tiqrutzijol jalajoj rub'anikil richin k'a nqayarej ni kachapul riqab'anob'al rumari mantimestahti y yohikanoh pa watchbook pa facebook makamika chiri chiverish rirukan peraj richiri tijonem richiri maulmil tijakaxaj tijupati panajun kopecho juntinamit kejantape xohtikish qachajij riqalewal chimankanta xohkich'ak riwinaqitaq k'oyowal de eka'iwinaqira maxeqata pakiq'ari moso'istapeki k'amonpe tapeki pe bombas, tapeki camonpe quiej, tapeki camonpe nimak, de espadas Quinta nichka. conta, shechaconta, romari kawinakro, yalan yalan kinukunki pamolojri el. Kine kachitzigre, di capacidad organizativa chiri de nación maya cachiquel, yalan nim yalan okel. Querido anun jeskan, y kakerina ranun camin kachalar. ki kaslen para keroh rojko kulef Shkia ki kaslen para que roj wakamin ij. Kona katzij, kona kachabel. Para que roj wakamin ij. Kakona kakubabel kush, kona ka espiritualidad, kona ka filosofía. Hariri xkikol katit kamatak xkia ki pakamik. Chin xoj kikol roj roj kiman. Rekai unakire ang kahi imosh chuka elehekat, dekai Ekai te paal chua chiri ka tinamit di jamakri kari tina chiri kai ka bai bairi she ka paruka ri rimos roma shkikul chi chi mahuncha e, ni ansta oyowal i kari e rimosoi kina o e sheki chop ri ka kamar be sheki ya pache che ang encarcelar e, i chequen pa pa di kaki mosh kish kempa pache e hari di ri ri paribu iri belehe kat shken e, pasamah pa rukotik e, huyu chini kanosh ri kana puak wa kami ngari tina chireri okel e bari kashe el er, takshio kari mosoi okel ni kachapa perina o chiro kwa kami ngih kochi ye kanatah ri kagamwal takpe wa kami renutzixtiapo parubiri kaji parubiri kajimosh diqa calendario cholqij harir calendario sagrado nishchira chirin qatsur ruqijra la shik huwinaq chirin qatsur chumilal huwinaq chirichqan qatsuqa alchkika qijneqa riqij imosh riqij imosh hatari taqrun qanataj riqakamosh bej niqa kaji imosh qabachapo hatarita kanata hamperu samak shu ori kahimosh si kahimosh shu yaru kaslen chin shu rukol roj roj ojrutinamit ha iru hataririn kanata ne katukuta pe ni kasheel ne katukuta perubuh ne katukuta peritzih kikira atit mamaah chin katamah rikasheel rikabanobal rikabanekil nekachitzih chik okel nikatamah rika historia roj achal rikataman roj xqanataji anta ruchuqari kajimush rumari kajimushri k'uk parikaslemal kichirqatit mama ri xetzoliñan ri moyef ri kaq'eqchik k'ochkikojol ri je ri yojkitzupe ri je ri yojkito'pe rik'in uchuqa' pari parte espiritual yojkito'pe rumari taqokel nqatzej tiqakotz'ij yaqanataj niqaya tikiya' niqaya tiki kikotz'ij niqaya tikitzem maqetamanta dikela po hukan kaslemal dikela po kamek eh, makatamanta eko e pa cakir chi, wieko eko pa kosek. mari okel ngayat kiya okel Di riqih wa kamen chuach kaki kaji mosh naqanata kaki hun ni malek kamol bay. rija ko wa kamen qihri 500 juna 505 Di kuna. taqriqa shukutu xunim asamblea kelachishimche Shapon conojel de ki representante de tak familia de tak linaje chinxki yachki wech chi okel nikian andi co gobierno ja, co gobierno manisha she jun binak nanul gobierno sino que co gobierno ja. y basado para asamblea. Chihri petenakri, kichihri divinaki, pero conoces divinaki. Y haritak sherunuk, sherunuk rikatinamit, chinche paeko, tapeka tinachirerishti, ya ha etamanchik, chia ekoperi mosoi, rimosoi shoka, pa 1492 shoka, para kalewar, shahari. قواضع para territorio cachiquel en 1523 marí ari ebenak 497 juná pertinachire ya etamanchu antes que yo carjibabe ya etamanchvi shaivinak shayeva shayukya shatikirel yakyan maqitirtan ichqe chiri dios cha manak shaivinak shayeva shayukya tiqatit más que tamagriri irumari kaji Moshon, shon juni malaj asamblea hace jun 505 junare kela pajun chek tinamit chiri maya kakchikel rubi chuani mabeh kela ko eh, ama chuchi para maya paru de San Martín Gilotepeque camin chuani mabeh chiri shebe kujebi y chiri mashetikir tarimoso ichki ha y mashe chapta chachiri she okrimoso ichiri para ciudadri pero mashekem tarikaji mochka belejekat shkikol ki y shetikir nashkiaro yobal pena junaa kanqasis na wiqa ch'alal nim rikuch'uq'a riqatitqa mama. nim ketamap'al rumarima jup'exa tikij tajik'in makamij yo makamij yojtikir yo tikir nqetamaj yojtikir yojsamij jalajoj yo nqab'umabe chuch laqater wach'ulef kuma riqatitqa mama'a makamik'an riqak'axachjun tqak'ojom taxqojtzolinpe nqak'axachjun ka'irutzij rimaulmil yo yojtzolinpe man, un nkaikutuj parubiri kaikaslem, nkaikutuj parubiri kateru wachulew. Rikakux nutung ri rikin rikak, ripom, rikotzij, richinapon rikatzij, rikin rirukuxkaj, rukush ulev. mama, kalem rikipanopala rikatit kamama, rumarena ojre, manichintan kaikutuj kayevar, pokonar, pakiviri kachalar pare una hununa chiquel cholchi. Baberos koviri si tijón jupachik parubi ricaje el. Babek an kayakan chiverish. Rirosh peraj riching rutzijonem rima ulmil. Tibana util tikakashah karu mabakami. Shtitzijón parubi junsikibuj. Shtitzijón parubi rikaji imosh. Pariperaj rere. Kini natach chivech tisikih ribuj anales de los cachiquel, es romachirishti betamajpe, chiquik arekibiri, rinimak tak linajes, rinimak tak familia chirkatinamit. Chirishti betamajpe, chikerushe esli kajimosh, arumak kajimosh pa echbach, rihunim kayawasle. Hariruqihra la shiksh anuncha, pero okelni tetapetiri. Okel tisikihri popolbuk, romachirik o nim perach chirik, kakukbabel kushok, chirik nim perach ko, chirik karkashe esli. Pero chukakari kocha kachikbuk que banun shakare y ba kaming ni kota pochivach de jumbujre. De jumbujre, rubi kaji imosh el camino del pueblo cachiquel. Babeshti betamajpe, achkik achioyowal shpan, taxiokari musoyi. Renutzijoj, de historia en el momento que shpan de invasión, en el momento que shokarmos hoy. Babenutzijoj. Iwawe nunatajri nim sama kishiori kaji imosh. Man mesteshta rusamajri elejek at nunataj wabe. Shahari okir wabe roma shubini aj kaji imosh tuhum buhre. Okir roma nunataj chihar ruqih ralashik hubinak nitzet. Chin wintikir no on gobernar o mantikir tan on gobernar. Hari okir wabe. hun aci ke tina cide nimran cin bang, iyalang oker di rusama khuranu parikatina mito kak cikela roma rutibang khalakok takbu cindo hong katamar ka shi'er cindo hong katamar ka historia hun mit tak maretamanta rushi'er maretamanta ci elenekpe maretaman er, chikeru kasleng ranumpe hik mashtuyata tarikh kaleng chirga hun nim mit hun kof mit y como maestuyata de calendi, shtukul chinis chide chiriha junti chuti tinamit y que manak okel tawabe y rajaf de ulef. Mag ari kachalal, chive, chi okel rikahi imosh. Irin kanatahta, jutak, unak ich. Roma cada 20 días neca neca de imosh. Shahak a cada 260 días كخيموش تيقا نتاخرخ تيقا تيغاخون قاكوتيخ قوختيخون كيكير قتيت قماما تشوقا ماشيتا كير كخيموش تشينكيا قوتشوقا تشيندوخ يوخ تيكيرش يوخ باخي يوخ باقي تشواتش ريتيخون وتشوقا ريقيخ وكامي روما يالان كايفنا انشر قتينامي يالان كايفنا انشقيرو نفاش تيقا استوريا تقاباتش نفاش تيقا تيخ تقاباتش تيقا ايديوما نفاش تيقا قوبا بالكوش إيفان ريقا spiritualidad إيخات تقرون اشتقا كل لا شخوف تكير شخوف باي كوف تكون باي شوات شنو قول أخرى جولف يكوهم إيخ بقيش تحقمان شكاكيكوت رماش كتكير تكيان تكون باي ذكي كاسلين أشال نماق تقديناميت إيش كتكير تكيشاخي خوباتشك ريقاتيرا جولف رماك أريقات علال نقاناتاها بوربيشيك نقاكاملوها بوربيشيك تيفه chiroh roh kah chikela okel nqatung ruchiri tqasama nqatung ruchiri qana oh chuqarikin autonomía, romaro o maya kakchikel, romaro o jun nación maya ang eh, kakchikela. Arin kanatah chive riqihwa kamin kachalal, chuqan kakamluja por bishik, chive chiyohkiko tiwikin, chi kakamluja por bishik chuqa, rutzitli wach chuach loqoleh qihwa kami, kaji imosh. mach chireri kachalal ulmil Joel Mejía. Ruma chusipaj rejun, tzijonembre chiqui, chupamrik ik kaji imosh. Hanila Mateos chabe maulmil, hanila hanila Mateos campakitzir. Lumaro no heleri hastijos kanchike. Rihashup ik a, chikochen katamaj, rikasheel, kochen katamaj, rika historia ancharja. Achikeru ma, y maquetamanta akchioch petenokvi. Maquetamanta akchi, nkajoyo japombi. Lumari, hani la nikatzin kan ketamah achkes panatuh ojer kan. Richin kiri makakamuluh tachik. Richin kiri, nkachopel hub echir kapeh, parub eyar. Hani la matios chiverish kakachala rumashi bakashah rehon katzihonem kakamun pechiver rehon kihre. Nkoyo behka, chishkish koheta chik kikim babe, hun chik kih. Kish koyo beh babe, riahaf nikanahtakan pa ikaslem. Yoh choyan chik kachalash. Ticot, Romashi Wakashah Rusamahri Kakchikel Cholchi, Jundok Ari Maya Cholchi. Mantimestah Kachi, Kakchikel Rikasheel, E Kakchikelari Kajotay. Yishkapeyoh, Richini Wakashah Rehun Samahre, Rijunchik Buk Ijapo, Chupan Rejun Ramahre, de junta Talutzihre.